Toe die Heere weer voor mij gesê, kap twee platklippe, net soos die eerstes wat jy stikkend gebreek het. Maak ook een houttark waarin jy die klippe kan sit. Klim dan weer op na my toe op die berg. Ik zal diezelfde woorden op die platklippe skryf als wat ik die eerste keer daarop geskryf het. Je moet het dan vat en in die ark gaan sit. Ek het die ark van Acacia uitgemaak en twee stenen soos die eerstes gekap. Boe op die berg het die Heere weer die tien speciale voorschriften neergeskryf, net soos hy dit destijds in die vier behoor het vir ons gesê het. Toe die Heere klaargeskryf het, het hy die plat klippe gevat en dit voor mij gegee. Ik is weer berg af met die klippe onder mijn arms, net soos die Heere gesê het, het ek die klippe in die ark gaan neerset. Israël het op een keer in die woestijn by die fonteine van die seens van Jaokan gaan woon. Vandaar is hulle na Moosera, waar Aaron gesterf het en begrawe is. Sy sien Eleazar het om as priester opgevolg, van Moosera het hulle na Goor getgat gedrek en vandaar weer na Loodbata, een plek met volop water. In die tijd het die Heere die stam van Levi vir een speciale werk afgesonder. Hulle moes die ark met die getuienis van die ooreenkomst met die Heere dra en sy priesters wees. Hulle moes ook die mense in die naam van die Heere seen. Tot vandaag toe is die leviete priesters. Dit is ook waarom die leviete nie een stukkie grond in die nieuwe land gaan kry nie. Hulle moet net getrouwe priesters wees, dan zal die Heere self vir hulle sorg. Soos ek gesê het, was ek vir veertig dagen nachte boop op die berg, net soos die eerste keer. Ek het daar met die Heere geworstel omdat hy jou, Israël, wou vernietig. Die Heere het echter my gebede verhoor en jou nie uitgeroen nie. Hij heeft voor mij gezegd om jullie naar die land toe te leiden wat hij lang geleden al aan jullie voorvaders beloof het. Israël, wat is dit wat die Heere van jou vrouw? Hij vraagt niet dat jy hem alleen moet aanbid. Hij vraagt jou om sy wil te gehoorzaam, om hem altijd lief te hee, om hem met jou hele wezen en met oorgave te dien, om al die wette wat ik jou vandaag gee, jou eie te maken, om die Heere sy wil ook jou wil te maken. Als jy al jullie dingen doen, zal het met jou baie goed gaan want die Heere behoor die hoogste hemel zowel als die aarde met alles wat daarop is. En toch het die Heere net jelle voorvaders lief gehad. Van al die volken op aarde het die Heere net vir hulle gekies omdat hij vir hulle lief was. Tot vandaag toe is jylle steeds die Heere sy eendom. Gee jylle daarom heel te aan die Heere oor. Moe nie meer in die verlede ten die Heere in opstand kom nie. Die Heere jou God is sterker als enige ander God en hij is machtiger als alle mensen op die aarde. Hierdie groot, machtige en sterk God kies niet kant en hof sake nie en word nooit omgekoop nie. Hy sorg dat weeskinders en weer die wees rechtvaardig behandel word. Hij het mensen van ander volken wat tussen julle bly, lief en hy gee vir hulle kos en kleren. Ook jy met zulke mensen lief he, want jy was self lang een vreemdeling in Egypte. Je moet net die Heere jou God aanbid. Je moet om altijd dien, altijd aan hom vasthou en net in zijn naam beloftes maak. Die Heere is jou God en om moet jy altijd loof. Voor jou en voor jou alleen het hy al jullie groot dinge gedoen. En jy het alles met jou eie oor gesien. Toe jou voorouders destijds Egypte toe is, was hulle maar men. Toch het die Heere jylle so baie soos die sterre in die hemel laat word.